Ostegun goizuntan, Energia Kooperatifa, aipatuko dugu, bere zuzendaria gomita baitugu, patxi bergara, egunon zuri? Egunon. Hala, argindara, hor du, hor nituko, daukuzu. Aipatu ginuen Energia Zurekilan jadanik, eta e, jinda berri ona, eh, zuen baimena, ukan duzue, e, eh, frantziako administrazioaren ganik, beraz argitasunak hortaz? Beraz, berginuen, baimen bat, eta ageri hori uh, lortu dugu uh, e, apililaren ekologiako ministeretzaren gandik, eta ordenantza hori argitaratua izan da egunkari ofizialan, maiatzaren amagana. Egan nahi du guai, zesusen zer? Egan nahi du guai, gisa, kontsideratua girela legearen arabera, Eta beraz orain, eh, gelitzen den azken uh, eh, urratxa da, enedizek uh, ehm, energia erreferantzatzea, eta horren bidez, edo zein PDL, point de livrezan, jara idu eta pundu, eh, gure bezero, bilakatzen alko dugula. Enediz haipatu duzu, kudeatzailea da, beraz, horretarazi, piskat, uh, iru parte horiek nola diren, argindajaren banaketan eta? leno uh, eh, EDFek zuen eh, dena kudeatzen eta merkatuaren liberalizazioa izan delarik. EDFen aktivitateak hiru polotan separatuak izan dira, beraz lehena da ekoizpena, eta hor eh, edonor nor ekoizpena egiten aldu. gero badira dira ornitzaileak, eta hor ere egiten aldu e, baimena baldin badu. Eta azkenik, da xarearen kudeak eta, hor, eh, estatuaren monopoloa da, enedizen eta ertuaren bitartez. Horrek duk, uh, ditu kondagailu elektrikoak kudeatzen. Bai, horrek ditu, uh, beraz, kondagailu guztiak kudeatzen, eta berak du ere xarearen mantenamendua egiten. Jakin behar da, bezero bat bilakatzen delarik ornitzaile baten bezeroa, kontrato unikoa deitzen dena izenpetzen du. Aldi berean da ornitzailearen bezeroa eta xarearen kureatzailearen bezeroa. Horrek egan nahi du, arazo bat barin bada uh, eh, enedi zeldu dela, bermaneran, EDF-ko bezeroa bazira edo energiarena. Kontratu bakar bat egan nahi duzu bezero batek, nahi bali madu energia hartu, bortxaz pasatzen dura kontratua enedizekin ere. Bai. Hori da. Gaur egun, eh, bezero gehienak dira EDF enediz zen kliente. Be bihar bilakatuko dira energia enedizen bezero. Datak emaiteko, presioak EDF eh, finkatzeko nola ziste no? Beraz, egutegiaren arbera, uh, eh, hilabete untan, enedizekin uh, eh, guziak egiten ditugu. Eta dena ongi badoa, goizenik uh, ustailaren lehenan abiatzen dugu gure eskaintza, eta berantenik uh, agorilaren lehenan. Hala, fite, beraz. Beraz, bai, biziki fite. Ukan behar dituzue ere, eh, beraz, ekoizleak. Eh, Hor uh, goitniz errantzinuela, mementoko, uh, eh, nolaz, hori behar ez dugu aski, azpimagatu indar berdea, eh? nahi du garatu euneko eunian energiak. Eta kontratu bat bazinuten, biernoko zentrala hidroelektrikoekin, zertan da? Beraz, eh, be, kontratu hori izenpetua izan da uh, joan den abenduan eta beti segitzen du. Horren bidez ere ukandugu uh, ministeritzaren uh, baimena, zen eta be, ministeritzak ikusi behar zuen pundu ezberdin asko aztertu behar zituen, baina eta bazen, bereziki gure hornidura nundik heldu zen. Beraz, hori aztertu dute. Eta geroan dugun helburua da iparraldeko ekoizpena garatzea, denbora hartuko du, baina sigitzen dugu, eta gaur egun dik aurri ikusten dugu. Da dira zentrala hidroelektrikoak urarekin, hots, uh, aizearekin, iguzkiarekin, bada lan frango egiteko, eh? eh hortan, mementoko duzuen ornidurarekin, kontratuarekin, zenbat bezeroei emaiten aldiezue uh, eh, elektrika? Gaur egun dugun kontratuarekin, hasten algira mila bosteun bezero um, ornitzeko hori da bakarrik uh, bi eh, epearen zat, ofa, urtearen zat, eta jadanik uh, ikusten ari gira kopuru hori handitzeko bi eta hogei bat uh, zat. Ikusten ari zizte, gana edu aurre ikuspenak badirera biztan da, bai. gana edu aurre ikuspenak ere beste ekoizleekin? Bai, hori da. Aipatzen alda edo ez, behar bada sekretupean da edo sukaldeko lana erten den Bai, hori da sukaldeko lana. Gaur egun ez dugu deus eh, izenpeturik, baina jakin behar dena da uh, eh, 2000 eta hogeita, 2000 eta hogeita bat epeen zat, gaur jari girela kontratuak eh, izenpetzen eta beguk lantegi normal bat bezala, gure aurriku ispenaren arabera, eh, eh, behar dugun energia kantitatea egeser eh, batzen ari gira. Mhm. Uraren indahari doakionez, haste aipatutu dugu goiz behin, pixka bat zentrala hidroelektrikoen kudeatzaileak edo jabeak e, pleini ziren, trabak bazirela, nizkazio mailan, horien kudeatzeko eta hainitz ere behartuak zirela aktivitatearen ustera, hori oztopo bada ere energiaren zat bai oztopo bat izaten alda, zeren eta eh, ranutan bezala, gure helburu eh, ultimoa da eskalerian ekoizta, eskalerian kontsumitzen den energia. Gaur egun uh, administrazio mailan oztopoak badira, Adibidez, INR-en kasua ipatzen badut ABF, uh, de Batiment de France delakoak zonbait proiektu blokatu ditu. Aize errotanen uh, eh, kasuan eh, defentsa misteritzak ez Estatu du uh, aldean zen uh, proiektua. Eta hidrego elektrikoari dago kionez, uh, oztopoak bat dira uraren administrazioaren gandik. Beraz, oztopo horiek kondutan hartuz, ala ere gauza batzu egiten aldira. Beste uh, ahazoin dituzte, baina behar bada gibelean da dira erabaki politikoak gehiago niretzat administrazio eh, arazoak dira eta horiek altsatzen aldira. Badakigu adibidez uh, eh, aize erroten uh, eh, kionez, eskualde batzuetan, frantzian, uh, izan direla bilkurak, nun defentsa ministritza etorri den, eta be, elkar eraikiz atximan dute uh, irtenbide bat. Hemen gauza bera egin behar litzateke, uraren administrazioarekin eta defentsa ministerizarekin. Baita ere A ABF delakoekin. Uh, badakigu eh, herrielkargoa hortan ari dela, Eta guk pentsatzen duguna da, eh, energiak gero eta gehiago bezero izanen dituelarik, bezero horiek nahiko dute eh, Euskal Herrian ekoiztua den energia berde bat. Beraz, hori ere, negozaketetan negoziaketetan erratan dugu, be, guk balitugu hemengo biztanleak nahi dutela energia berdeago hori. Beraz, etxea dezagun, uh, atera bide bat, atxea, atera. engaiamendua galeiten da nunbait, hor, mila bosteunen zat baduzuela orain prest, elektrika prest, argindara prest, beraz, mila bosteunek eman zuten izena janik, edo kopuru oktarat helzen alda eta hartzen aldituzue oraindik aurtengo izen batzu. Gaur egun ditugun, eh, gure basan, balditugu mila eun pertsona, eh, presta gertu bai, zirenak. Pentsatzen dugu kasik doblea badela uh, energia ezagutzen dutena, e, baina izena ez dutena eman. Eta gero badira ere komertxo tipiak izena ez dutena eman. Gauza da, gure kontratuak sartu arau, uh, eh, asiko gira ikusten, energia kopurua handitu barko dugun ere, 2008-2019 zat. Gauza da, beti irte mideak atxe dira eh, energia erreserbatzeko. Prezeski, zer egin, behar da, initzak ez dute izenik eman oraindik, zer nola lotu emana beraz energiarekin? Badugu berri paper uh, lista bat, beraz joatean zaizte gure webgunera, da irualiz webikoitza uh, eh, energia.eus eh, webgunerat, eta berri paperan zuen izena emana. Horren bitartez, uh, beguk berri papera egoriko dizuegu, ekainan eta ustailan gure eskaintza prest izanen delarik. Eta beraz, horre mitartez, gure webgunean, zuen izena ematealko duze, zinez hor kontratua egiteko. Dena gure webgunearen bitartez eh, egiten alko da. Eta gero gure berriak segitzen dituzue edo sari sozialetan, Facebooken, Twitteren eta dira. E, eh, gainan, eh, gero xeetasun gehiago emanen duzue, presioen aldetik eta nahi zinuten azpimagatu ere, konkurenteekin ere guti gura era presio berdintxoak izanen direla? Bai, eh, gure astapeneko uh, eh, engai amendua zen eh, merkatuko presioak proposatzea, beraz hortan hortan gira, presioaren alitik merkatuko presioak izanen dira. Eta beraz, bai, ekainan egiten dugun prentxaurreko batean espikatuko dugu gure presioak nola eginak diren, eta espikatuko dugu ere nola bete behar den gure kontratatze formularioa. Patxi bergara, milesker? Milesker zuli.